pena jabilpena emendatzeko sedez, ez depa, Departamentuko Energia Sindikatak, Departamentia kargagunez hornituko du. Eta kargagune hoik, energia berriztagarriez elikatuik diateke. Nathalie Poitz, ZDEPA Sindikatuko, komunikazio ardua duna. Toutes les bornes seront alimentées en, énergie verte, donc euh, d'origine renouvelable. Bide departamentaletan, etan, bea hogeita bost guziz, kargagune bat jarriko Bena kargatzeko nola egin beharko den esplikatzen daiku Nathalie Poitzek. Il y aura une carte qu'on pourra retirer euh, au syndicat d'énergie en faisant la demande soit par internet, soit par téléphone. Elle sera délivrée. À ce moment-là, on pourra badger et faire la recharge euh, de son véhicule. Kargagunen txarea 2018ko urtiagabe hurentu beharko lukie. Ordu arte autokargatzia kitoik dateke gratuitement pendant euh, au moins les deux ans d'implantation de l'ensemble des bornes sur le département. Halez, depasenikatena abean, Autoelektrikoa dien habosienek behen beian behian kargatuko die. Hoikola ageiko autoelektrikoen kopuia zeheinetan emendatuko den.